Zahvaljujemo našoj mati Stefanije i našem bratu koji je inače pravnik, sad treba da magistrira iz prava e, našem bratu Pavlu koji nije davno primio, krstio se u pravoslavnoj crkvi, njegovi roditelji su ima katolici i njegova porodica, ali on je tragajući za dušom i za ponoćom pravoslavne crkve, on je, on je evo postao prije neku godinu pravoslavni hrišćanin, možda je tu imati Stefanija negde pomogla, ne znam. A ona ga je krstila. <laughs> to vidim. Ovo je dobro da čuju poneki koji o, ima neke naše braće, pa osuđuju one koji eto tako negde kreću se po tim zapadnim zemljama i sretaju se ne znam sa kim. On njih i ovde malo među nama poneki znam ih. Znate, samo da vide, da vide koji je to razlog i da shvate radi čega naša crkva i uopšte pravoslavna crkva uspostavlja taj takozvani odnosno prihvata taj takozvani ekumenizam koji danas je razvijen u svijetu, ima onih svojih negativnih aspekata, nema nikakve sumnje, ali suštinski, to je stav pravoslavne crkve bio od pamtivijeka i danas je, da posvjedoči onu izvornu vjeru evanđelsku i da bude svjedok jedne svete <clears throat> saborne katoličke, odnosno kako mi sad to prevodimo, katoličanske crkve. Čuli ste ovdje potpuno ispravno. Tek je negde 1044. godine, a to je prije one šizme nesrećne, koja je bila 1053. godine, e, e, počela da se na zapadu ta crkva, patrijaršija rimska, da ona prisvaja sebi taj naziv e, katolička, a na istoku upravo, s obzirom da je nastojalo se na pravoslavlju, Da pravoslavni istok je sačuvao taj naziv, ali je na neki način ga poistovetio i sa izravno e, pravoslavlje. Tako da mi danas i kada ispovjedamo simbol vere, mi ispovjedamo, vjerujemo u jednu svetu katoličku, katoličansku, apostolsku, pravoslavnu crkvu. Tako mi pišemo u Latinskoj Americi. Recimo naša nova eparhija tako ima svoj naziv. Una Santa Katolika Apostolika Ortodosa Eglezija Serbija, tako piše na pečatu naše eparhije koja je u nova eparhija u Latinskoj Americi, a taj naziv smo prihvatili e, ugledajući se na našu braću Antiohijske patrijaršije kojih je najviše u Latinskoj Americi. Antiohijska patrijaršija je jedna od najstarijih patrijaršija, patrijaršija u kojoj je propovjedao apostol Petar, prije nego što je otišao u Rim, Antiohije bio, pa onda apostol Pavle i drugi veliki apostoli Antiohiji. Antiohici su taj izraz upravo da bi pokazali e, hrišćanima rimokatoličkim e, Latinske Amerike vaspostavili taj izvorni naziv, dodajući onda i to pravoslavna. Dakle, evo tu je, čuli ste našu Matiju Stefaniju i kako se ona obrela u Kalabriji. ja sad vidim iz ovoga što je ona uči, e, rekla i iz onoga što nije rekla, a što ja znadem, e, zaista e, je na neki način ipak jedno čudo Božje. Posle 11 vjekova, pazite tu priču, prva pravoslavna monahinja, to je Umanija, carskog manastira u seminarije naša e, Mati Stefanija. Posle 11 vjekova, se vas vaspostavlja taj drevni manastir koji je pravoslavni, ima naravno tamo dosta tih e, redova monaških, e, katoličkih, u Kalabri, na Siciliji. Međutim, e, pravoslavlje, pravoslavna crkva, ona je bila prisutna neprekidno. Ne samo ova vremena kada je bila crkva istoka i zapada, jedna crkva. A to je sve bilo eto, do 11. vijeka. Ne treba izgubiti vida da je latinski sveštenik u Podgorici, u Duklji, odnosno na Ribnici, krstio u crkvi Svetoga Đorđa, Simeona Nemanju, Stefana Nemanju, on ga je krstio ovde. Jer onda nije bilo drugih. Ovde, kao što je on rekao za Siciliju, za Kalabriju, to je kanonski bio prostor eh, rimskog episkopa, rimske patrijaršije čitava Italija, dakle do juga, a ne samo Italija, nego kanonski prostor je bio i ovaj naš prostor, sve do Soluna dugo vremena. Pa se tom ovdje su pomenuti i car Iraklije i car Justinijan i to je bilo vrijeme jednog jedinstvenog carstva istoka i zapada, naročito od vremena e, cara Konstantina Velikoga, koji je objedinio istočno i zapadno carstvo, pa onda veliki car upravda to znači naziv Justinijan, koji je osnovao Justinijanu primu, to je mnogo značajno, to je negde pored, nagađa se gde je bila, pored Skoplja, vjerovatno, bila starna episkopija Skupi, tamo se nalazi drevna krstionica, starohrišćanska na tim prostorima, u njegovo vrijeme, naravno, bio ogromni uticaj istočno-romejskog carstva, koga mi nazivamo i naziva se Vizantija, ali taj naziv Vizantija nije autentični naziv. To je naziv koji su upravo, koji je došao sa zapada u vremenima kada je Rim krenuo drugim putevima i, da ne kažem, došao je iz zavisti i iz ljubomore naziv. Zašto? Zato što Rim, onaj stari Rim, prvi Rim, nikad nije oprostio caru Konstantinu, što je on premjestio prestonicu iz Rima u Vizantion, to je mali bio gradić, tu na Bosforu, tu na granici između Azije, između Evrope, veliki, veliki vizionar car Konstantin, nema nikakve sumnje, jer je shvatio da je to tu je mogućnost da carstvo obujmi sva tri kontinenta, Aziju, Evropu i Afriku. I to je najbolje, to je more, to je Moreus, tu je, kreće prema severu, prema onim pustanama danas, u krajine Rusije i ovih drugih država. Azija već sama, to je još ranije zacrto car eh, Aleksandar u svoje vrijeme koji je stigao i do Persije, odnosno čak i do Indije i posle njega drugi njegovi nasljednici i sad je vizantijski, odnosno istočno-romejski, to je pravi naziv, istočno-romejski carevi i oni su to naročito za vrijeme Justinijana i za vrijeme cara Konstantina i posle njih, ovde je Iraklije, car Iraklije pomenuto <clears throat> u 7. vijeku, veoma značajan za nas, e, Srbe, jer u njegovo vrijeme Srbi su počeli da primaju hrišćanstvo i veliki broj je bio u to vrijeme kršten. su svi naravno kršteni, ne znam ni danas da, uopće, da, da, da baš treba dokrštavati, da ali je e, to, na, to na su naravno E, nastavila misija svete braće Čirila i Metodija, Nauma i Klimenta, Sava Engelarija Gorazda, svetoga Jovana Vladimira i svetoga Save i Simeona. To je period tog pokreštavanja slovenskih plemena koja se dosela na ove e, rimske prostore. To je bio dio i lirik, i lirija pripadala je, e, pripadala je e, rimskom carstvu, podijeljen po, po temama, takozvanim, dakle, po oblastima e, toga vremena. E, I zvanični jezik dugo vremena, čak i u Rimu, u prvom Rimu bio je e, jelinski jezik. I nije čudo što ovde pominje i brat Pavle i mati Stefanija ove rukopise koji su sačuvani naravno na grčkom jeziku sačuvani desetina najznačajnijih rukopisa drevnih, sačuvani upravo na prostorima Kalabrije i Sicilije. Prije svega Kalabrije je jelinska riječ, kalabrijska dobara, vrijav, ja mislim da je to neki dobar izvor, ako bi ovako ja sad malo etimologijom se pozabavio, Kalabrija, vrisi je izvor, a kalos, kalibrisi je dobar izvor. Prema tome Kalabrija Vidite da ima i naziv. Kao što ostalo mi danas, ono, govore nama, kako hoćemo da idemo u Evropu, kao da smo do sada bili u Tunguziji. Da, da. se ta priča o nekoj, no, to je, naravno, to je zapadna, to je, to je druga priča, ali i, naziv e, Evropi, to je, to je, to je balkanski, jelinski naziv, boginja Evropi po, pa, po, po kojoj je nazvana sva Evropa. Dakle, Balkan je i kum Evrope. Ne samo kum Evrope, nego je i središte, začetak Evrope, sveukupne evropske e, kulture, Balkan, uključujući posle i Carigrada, da ne govorimo, Jerusalim. Tu je, tu je matrica nastanka najsavršenije civilizacije roda ljudskoga, to je hrišćanska civilizacija. I tu je e, e, istočno-romensko carstvo Konstantinopolj odigrao svojom hiljadugodišnjom istorijom, to je carstvo koje je trajalo najduže od svih carstava zemaljskih, hiljadu godina. Od cara Konstantina 324. godine do 1453. godine. E u tom kontekstu treba posmatrati i Siciliju i e, eh, Kalabriju. I ne samo u vrijeme e, postojanja e, rimskoga carstva i onoga paganskoga vremena Julija Cezara, nego i u vrijeme starije čak i dohrišćansko vrijeme, to je mnogo značajno. Recimo vrijeme Platona, kad je to četvrti, peti vijek prije Hrista, Ti prostori su i tekako bili vezani za, za, helenski, za, za, za, za jelinske gradove ondašnje, drevne jelade. E, samo jedan primjer da navedem da je Sirakuza koji je pokušao Kostant II ovdje pomenuti 800, 700, ne, 600 i koje je 43. godine da pretvori u prestonicu On je htio da napravi neko između Novoga Rima i Staroga Rima da stavi prestonicu e, očin imao je to nekog ozbiljnog razloga jednostavno nadgornjavanje je bilo gde je centar vaseljenja da li prvi Rim ili drugi Rim pa je on htio izgleda da nađe neku sredinu jer nije očigledno nije mu to uspjelo ali Sirakuza se pominje u vrijeme Platona i jedan od sjakuških e, despota vremena Platonovog, on je pokušao da u Sirakuzi da primijeni Platonovo shvatanje ustrojstva države. Ima politija, čuveni spis Platonov i ovaj, ja sad ne sjećam, kako se zvao taj, <clears throat> taj de, despot ili kako ga, <clears throat> tiranin, tiranin. On je pokušao da Platon najumnija glava svoga vremena pokušao neki demokratiju e, svoga vremena i demokratije i on je tvorac demokratije kako se ona i danas zove iako je ona sad postala demonokratija više nego demokratija ovaj, da on je pokušao da primijeni e, shvatanje Platonovo države u Sirakuzi Jer ko ide tamo na Siciliju, a treba da odemo i u Kalabriju i na Siciliju, i mi smo bili, ja sam bio i kao student, postdiplomac iz, iz Rima, 65. godine, išao sam autostopom, kao gilipter neki ovako, <laughs> sa nekom torbicom, sa apostolkama na nogama, ja sam od Rima, autostopom, išao i stigao i do Sicilije i bio u Agrigento, bio sam i posetio e, sva mjesta, više Sicilije nego i, pa i preko Kalabrije, posjetio, to mi ostalo duboko u sjećanju, ta, ta posjeta. E, I onda tamo, e, ne samo da sam našao ovo čemu je ovdje bilo riječi, to veliku hrišćansku prisustvo i kulturu, naročno čuvenim u Monreale, čuvena katedrala, mozaici, najznamenitiji mozaici koji postoje u, uopšte u, svijetu. Pa onda u a, ovim Palermo, divne stare crkve vizantijske, pa to je milina. To ne vidjeti, a umrijeti. To nije, nije dobro. Ovaj. A da ne govorimo sad o svemu ovome što je ovdje. I onda sam ja tamo posjetio se, se, Seđesta, Vala dei Dejtempi se zove. Jedna dolina hramova. To su hramovi drevni, e, jelinski hramovi, čudesni sa onim čudesnim e, stubovima korinskog, jonskog tipa. To je nešto što je pored, e, pored Akropolisa i drugih mjesta koji su sačuvani u Jelabi današnjoj, ti drevni hramova Jelinski e, najviše je sačuvano upravo na ovim prostorima. Dakle, Jelini su i kako bili prisutni i do Hrista, a onda je to postastavljeno i poslije toga, naročito, evo, e, od ovih vremena, ovih imperatora koji su pomenuti na prvom mjestu. Car Konstantin, naravno, tu je igrao veliku ulogu, a onda evo Justinijan, Iraklije. Mnogo je značajno ovde, e, koje je pomenuo Pavle, e, Ilariona iz Gaze. Znate li da je po tom Ilarionu iz Gaze, koji je bio po predanju ovdje i koji je očevjedno osnovao i preblagu, blagomen. I od koga su ostali grčki manastiri, dan danas se zovu manastirište oko Dubrovnika. Taj Ilarion i tamo se pokazuje, ima i njegova neka pećina E, gde je on živio. Dakle, prvi episkop Zetski Ilarion, evo ga, da je on prešao bježeći sa istoka, evo ga, stigao je bio i ovde na ove naše prostore i sve ovo što, su, što je e, brat Pavle govorio o ovom zbivanjima na Kalabriji, na Siciliji, sve to možete da prenesete mirne duše na ove naše prostore. I vezano za e, Romejsko carstvo, istočno ili zapadno, i kulturu, i duhovnost, i koje je prenijete preko njih, i vezano za, za monaštvo Egipta, Sirije, e, Male Azije, e, vezano, evo pomenuti ovde, e, Papa e, Grigorije Veliki. Znate, mi sad kad se pomene Papa, odmah se što kaže zgro, zgrozimo i zaboravljamo da je 11 vjekova da papa znači otac 11 vjekova prvi među svim episkopima hrišćanskim je bio episkop prvoga Rima među koje spada ima posebno mjesto Grigorije mi ga zovemo dvojeslov Točno zašto dvojeslov ima njegov spis dijalogi na grčkom jeziku pisano bio izuzetan znalac grčkog jezika grčki jezik bio maltene zvanični u Rimu u to vrijeme, a to je, kao što smo, ču, ču smo ovdje, to je šesti vijek, prva polovina šestoga vijeka. I drugi veliki e, oci crkve iz prvoga Rima, do pape Zaharija, recimo u sedmom vijeku, samo neke Lava Velikoga, koji je bio veoma značajna ličnost za vrijeme četvrtog Vaseljanskog sabora, 451. godine, znate, to je onda treba imati u vidu, to je bila vrijeme jedne crkve, koja je propovjedana na jelinskom jeziku, na istoku sirijski jezik je upotrebljavan, u Egiptu koptski jezik je upotrebljavan u to vrijeme, ali su e, tri glavna jezika bila oni na kojima je propovedano evanđelje. E, to je e, jelinski, latinski i odnosno jevrejski, jelinski i latinski. To je ono kako je bilo napisano na raspeću Hristovom. To je toliko bilo e, prodrlo u svijest hrišćana, naročito zapad koji je uvijek bio nastrojen juridički više nego što se tiče istoka, da je zbog toga došlo iz onog sukoba za vrijeme svete braće Čirla i Metodija. Istok e, Setifotije je prihvatio prevod svetog pisma i slovenskih bogosluženja na, na na, na, na, na slovenski jezik, a zapad je odbio to, pa je metod je bio zatvoren, pa je Kirilo, pa su oni išli da se pravdaju e, u, u, Rimu, pa je Kirilo i umro u Rimu, sahranjen je u crkvi toga Klimenta, tamo su i danas e, njegove mošti, pa onda i ovdje, to se sve prelamalo preko ovih naših prostora, eno, do onog čuvenog splitskog sabora na kome je zabranjena upotreba slovenskog jezika od rimskog pape, to je 925. Eh, eh, godina. Splitski sabor čuveni. I protiv toga toliko je bilo to jako i snažno prisustvo da i do dan danas kod naše braće Hrvata u Dalmaciji imate glagoljaše takozvane. Zadržano glago, glagoljaško pismo i bogosluženja na glagoljaškom jeziku. Da. Čak su u vrijeme, negde tamo 17. vijeka, kad je bila razvijena e, propaganda unijacka, pokušali da taj glagoljaštvo, da ga prenesu i na Češku, na Poljsku, na, na te krajeve. Naravno, to je bilo utopijski, nemoguće je bilo to da se uradi, ali je e, jedno e, sigurno da su u U to vrijeme su te braće Čile i Metodija pojavila se jeleč, kako se oni zvali, trojezičnika. Da samo može biti pis, sve to pismo e, e, čitano i pisano na tri jezika i bogosluženje samo da bude i kakva je to revolucija bila sve te braće Čirle i Metodija. Ovi što sad ovdje ima kod nas poniki, pa ne znam, govori su nekakvim novotarcima, nekakvim, mislim, potpuno besmislene priče. To su bile novotarije radikalne istorijske koje su mijenjale mijenjale što kaže mijenjale um i, i, dušu i, i dale mogućnost da se uključe drugi narodi ne jelinski, ne latinski ne jevrejski narodi da se uključe i da čuju evanđelje na svom jeziku u tom pogledu su braća Čile metod igrali veliku i značajnu ulogu. A evo vidite prije njih, evo i po Kalabrija i Sicilija, kao što je ovdje rečeno, gdje su ne broj mučenika i mučenica, ja sad i ne znam sva njime, tamo bješe je Sveta Lucija. Jeste, I Sveta Agata. I sveta Agata. Sveti Pankrat je mučenik. Josip, sve mučenici u drevnoj crkvi, kao što ih imamo i ovde za vreme cara nesrećnog Dioklicijana, onoga Dukljanina, što ga zovu, pa se ljute na mene što sam ja negde ga zakovao, za zavezirao most. Nisam ja čečeno, nego narod vjekovima ga prikiva po predanju, kaže pa dođe, on glođe, e, taj car Duklanin, e, koji je tamo zakovan, on glođe one verige i već se one otanje pa postanu kao e, dlaka sa, sa, e, u oči Božića. A onda dođe prorok Ilija pa, pa još udari. Tako da nikad ne može prokleti car Dukljanin, taj ne može da se oslobodi od tih lanaca, jer on je simbol boštva, paganstva, e, velikog gonitelja hrišćana, e, u njegovo vrijeme najveći broj mučenika upisan u kalendar naše crkve i do danas ostao. Dakle, veliki broj mučenika, dakle, istorija crkve Božije na tim prostorima, Južna Italija, današnje Kalabrije, Sicilije, Pulje, ona je prastara prvih vijekova, to su mnoge svetih apostola hodile, znate. Tu je dolazio, tu je prošao i sveti apostol Petar i apostol Pavle, na to je opisano, čak i u dijelima apostolskim se, gde je apostol Petar došao i kad je dolazio apostol Pavle kada je doveden dakle a onda naravno to je posle se nastavilo kroz vjekove i taj veliki uticaj upravo crkve istoka pa evo i na monaštvo koji dakle ima svoje osnove te kolonije jelinske naravno stanovništvo tamošnje bilo rimsko-romejsko ali je e, kulturno i duhovno ipak su jelini bili nosioci i drevne e, jelinske kulture koja je oplemenila rimsku kulturu velikog rimskog carstva a onda isto tako to je nastavljeno upravo od vremena cara Konstantina preko tog jedinstvenog carstva od britanskih ostrava pa tjerajte sve do Indije i do, do Afrike i do Crnog mora i gore, e, gore do sjevera. Dakle, pomenu smo Ilariona i tu vezu Ilariona i naši prostori Ilariona i Kalabrije. A kad bi sigurno negde malo začeprkali više, ko zna šta bi još sve našli, da ne pominjemo svetog oca Nikolaja koji je tu donijet, dodušao je kasnije donijet sveti Nikolaj, u, krstaši su njega donijeli, ukrali ga, da kažemo, iz male Azije, ali i ta krađa imala svoga smisla, bio bi uništen najvjerovatnije u miri Likijskoj i u tom pogledu ispao grijeh, što kaže jedno zlo je ispalo i dobro, spašene su mošti se svetoga oca Nikolaja Milikijskoga. I onda redom, ovde je samo evo, pomenut e, Ilija Novi, ova knjižica, divna i hvala na ovom divnom prevodu ove knjižice, ali to je ovde i to će, nadamo se da će to u buduće biti prevedeno. E, ima dosta, ne malo tih svetitelja, podvižnika e, sa tih prostora, e, e, italo-jelinskih, kalabrijskih, koji su, koji su tu ostavili dubokog traga. Ovde je pomenuto, to su bili episkopi, čuli ste patrijar Carigradski čuveni, sveti metodije, Ja moram da priznam da sam to bio i zaboravio, sad me posetio da je on iz Sirakuze i da je on onaj patrijar, kada je carica Teodora 843. godine u borbi protiv e, ikonoborstva, kada su vraćene ikone i kada je ustanovljen praznik nedelje i pobjede pravoslavlja. To je taj metodija. Evo vidite, to dakle je on došao. To je samo pokazatelj kako je bila moćna crkva na tim prostorima, a, a naročito veliku ulogu su nesumnjivo to odigrali upravo ti monasi koji prvi talas ovako, ja to malo na pamet govorim, nisam se bavio davno time, ali sam siguran da to ima, e, pošto je ovdje pomenut e, sveti e, Ilarion. Treba da imate u vidu da je otuda donijeti sveti Trifon u Kotor. On je nešto kasnije, ja mislim u devetom, ko je? Da, to je to vrijeme e, kada su i monasi, posebno monasi, bježali sa istoka, i, a, a isto vrijeme i kada su mošti sve te e, prenosili da ih sačuvaju, kao što je recimo mošti svetoga Trifuna, i on je premijer. Kao što isto vrijeme i kult a, e, i mošti su bile svetoga Sergija i Vakha. sveti Sergije i Vakha, pored Skandra, E, to je, to je duhovno ognjište sveukupnog našeg nacionalnog duhovnog bića kroz vjekove. To je mjesto gdje su boravili, gdje su tri srpska vladara sahranjeni počevši od uh, Mihajla Vojislavljevića i Bodina, čija je predstavnica među nama rečeno bila u Prizrenu, toga Bodina Vojislavljevića, Mihajla Vojislavljevića, to je vrijeme Tu je upravo, kad je došlo do, do te šizme, e, nažalost, on je još bio, on je čak i dobio titulu kraljevsku od tadašnjeg rimskog pape 1079. godine. Ovaj, a onda i posle njega i drugi, tu su stolovali u skadru. Sam sad bio ovih dana, pa mi je to sveže tamo prema skadru. Tu su stolovali maltene svi Nemanjeći. Ne samo da je Simeon Nemanja Stefan rođen ovdje, pa zato se zovemo Nemanji grad. Ovi naši sad Montanegriju više vole da to nazovu Turska tvrđava. Tu sigurno je bila i Turska tvrđava, da su tu Turci vladali e, od, od, od 15. vijeka, evo do 1878. E, godine, ali tu je, to je bilo naselje, to je bila hrišćanska, e, ovaj, su bili hramovi, tamo je ona džamija, sad tamo Tamo je bila crkva, na tom mjestu, taj prostor je bio i do vremena to, dakle od 13. čak i prije 13. vijeka. Znate, skoro je bila jedna pobožna duša, Bog neki ja znate šta je, nije usvoja nekakva viđenja ili snove, to ne vjerujem, a i vama preporučujem na da mnogo, pogotovo ove naše sestre, da mnogo, pošto kod njih biva ponekad malo, pa se oslanjaju na, na viđenja, na snove, na Ali ima jedna pobožna duša u, tu, u, e, u, u, ovome, u Podgorici, znate, način na koji je ona to priča i e, smirenje duboko i nešto što je tako duboko nje dirnulo, meni je prosto me zadirilo. Ona je negdje u nekim nekom viđenju svome, koje, kako ona kaže, bilo živo viđenje. Tamo gde je ovde u Podgorici prema, prema onom manastiru svetog Marka e, Drpe, kako se zvalo, to je bio manastir drevni, starohrišćanski, pa onda poslije, poslije čak i predanje da tu prvi episkop Zetski bio jedno vrijeme ustoličen od tom svetog Marka. Mi do danas imamo Lidiju od svetog Đorđa do manastira svetog Marka u Podgorici. Mi smo je obnovili prije 15 godina, pa Halid Đečević, e, musliman, e, časni starac, mene pa rekao, kaže, prije 15 Gdje ste vi bili? Mi, mi vas čekamo toliko vremena da... O, komunisti zabranili Litiju posle rata. Tamo, pa smo i mi obnovili. I vodio me, ima njihova kuća, dolje podrum manastirski, slovtani, drevni manastirski podrum, on kaže ko je gladan bio, taj se potučio, kaže mene Halit, mi smo drevna, srpska, vlastelinska porodica iz vremena cara Dušana, sve to pamti on, pa smo preko Albanije, još za se Seobe Čarnovića, to je 17. vijek, pobijeni su monasi ili su pobjegli iz toga manastira kao što su i sa Bešte, odnosno sa, ovih, sa ostrava u to vrijeme manastiri bili monasi pobijeni ili raseljeni. Tako je bilo i sa tim manastirom Drpe, e, Svetoga Marka. E, pra, prazna kuća ostala, oni ste jednostavili tu i tako je to posle su primili islam, ali pamte. I tu od tog manastira, tamo negde pre autobuska stanica gdje je, pa onda onda gdje je onaj zatvor nekadašnji bio, pa ono dolje prema, prema onoj, e, ona kula tamo, tu negde ispod sada čitavo naselje velike zgrade, tu su bile neke pećine. I ova duša priča o tome da se njoj javljalo, otkrilo e, hram veliki negde ispod toga da se nalazi u tom hramu to su brojni mučenici, drevno-hrišćanski mučenici, i da postoji neka veza između toga i između Dajbaba. To nije tako daleko manastira. Pa se sjetimo kako su Dajbabe otkrivene, onaj e, Petko Ivezić, ono dijete čobani, kako je otkrio i nikomu nije vjerovao. Priča dijete, međutim starac Simeon, koji je onda bio u Ostrogu, on shvatio da to nije priča djetinja, E, nego da je to i, i na, posle toga on je tu došao i otkrio je onu pećinu u znaku krsta i otkrio je i tu se, e, tu se i pojavio e, i u malom, neki u zlatnoj odori, odeždi, episkop. Očevidno to nešto je bilo drevno i pradrevno, pa onda to je i nastavljeno upravo od vremena Nemanjića sa ribnicom, rođenjem svetog Simeona, i svega onoga što je kasnije odatle. A sve to vodi svoje porijeklo iz ovog vremena o kojem mi govorimo, ali govorimo e, o Kalabriji. Jedno je carstvo bilo, a, jedna je vlast bila i u čitavom Balkanu i do Azije, do, do Britanskih ostrova, tu je bilo i taj ogromni uticaj, i taj uticaj sa istoka dolazak tih monaha prvo, a, e, Dakle, e, kad, su, kad Islam e, okupirao e, istok, onda je velike naseobine monaške iz Male Azije, iz tamo iz Sirije, pa onda do Sinaja, po Egipta, sve su morali su da bježe, kud će bježati nego u ove krajeve. To se dogodilo i u 14. vijeku, nešto slično se dogodilo. U to vrijeme došlo sveti Grigorije Sinaj i drugi veliki duhovni učitelj E, svetoga Grigorija Palame. Dakle, a naročito u ovo vrijeme, dakle, to, da bi se spasili, oni su došli i onda su oni ovdje utemeljili te, ta duhovna ognjišta koja su ovako značajna i na tim prostorima, ali kažem i isto vrijeme i ovim našim prostorima gdje smo mi ovdje. I sa te strane <clears throat> je mnogo značajno da nam Svati Stefanija i naš brat Pavle otkrivaju nam malo vrata, oškrinjuju jedne velike istine i, i priređuju nam radost duše da osjetimo da nije da to ima, da je to sveta zemlja i da znate Kalabrija e, to kad budu objavljene žitija drugih velikih svetitelja, kalabrijskih, sicilijskih ona je e, nešto bila pa sad ponovo obnavlja, što je Sveta Gora za, za, za nas, ko što je Sveta Gora Zecka ovdje bila u svoje vrijeme, što je Sveta Zogora, kako mi zovemo, oča Kablarska. Otprilike Kalabrije je to. To je Sveta zemlja, zaista blagosloveni izvor velikih podvižnika i e, velikih svjedoka Hristovih, E, ima e, moj e, Sveti Amfilohije se praznuje zajedno sa Svetim Grigorijem Akraganskim. A to sam i zaboravio. Vidiš, a Grigorij iz Akraganta, od tuda je on bio. Ne znam kako se to potrefilo da se oni dvojice zajedno slavili i se pjeva jedan isti tropar, to treba malo vidjeti po žitijama svetih otkud se to dogodilo, ali i to je posvjedočanstvo jednog značaja e, toga, E, samo treba i nešto još da, da, da ovde dodamo što, što je mnogo značajno. Pored ove balede i tenbi, što smo rekli, iz drevne istorije, drevno-helenske kulture i civilizacije, koja je ostavila velike tragove, i pored e, ovoga što smo rekli i ukratko, to je samo malo šta je sve tu bilo i šta se događalo, mnogo je značajno da tamo postoji takozvana bala neki je zovu Valade i Greći, drugi je zovu Valade i Albanez. Dolina Albanaca, dolina Grka. To je opet jedan prostor koji obuhvata i Kalabriju, ali i Siciliju. Ko su ti Albanezi? Bio kod mene prije neku godinu jedan, jedan e, sveštenik Petar. Zajedno sa našim antimandritom Eh, Andreje Vujisića. Taj pa Andrej Vujisić je opet priča za sebe, njegov otac je otišao u Njemačku kao emigrant, on se mali, valjda bilo deseta godina kad je tamo otišao, odatle je stigao do, do Australije, odatle neko do Amerike i sa tim Petrom, pa su nešto tamo studirali e, ovaj, u Americi i na su se njih dvojica obreli, taj Petar, e, e, u Porto Riko i taj e, Arhimandrita Andrej, koji je dva puta dolazio ovde kod nas, to je druga priča otkuda on tuda dođe, kako se pojavio, šta je sve bilo, ali je bitno kad je došao taj Petar sa njim, to se dobro seća, mi razgovarali, a on će da kaže, a kaže, Vladiko, pola toga što vi govorite na srpskom, ja razumijem. Kako razumiješ? Njegovo je porijeklo iz te takozvane Valada i Albanese. Otuda. I on kaže, tamo u mojim, na tim našim selima, koja su, gde su se doselili, prenijevši čudotvornu ikonu Majke Božje odavde sa ovih prostora, moguće čak i sa prostora Vasojevića ili današnje Albanije, e, ikona Majke Božje koja tamo i danas postoji, čuva se čudotvorna, prenijeli su preko Epira, preko mora, e, bježeći od Turaka, to je 15. vijek. Da, to je vijeme kada je već Srbija pala 1459. E, Crna, odnosno Zeta, onda sam je izvala Crna Gora, nego Zeta 1499. godine. U to vrijeme je bilo velika božanija iz ovih prostora hrišćana e, i jedan veliki broj njih se preselio preko Epira i mora i stigao je na, na ove prostore i naselio se kao pravoslavni hrišćani. Danas su oni pounijačeni, po, po, po rimokatoličani, ne po katoličani, su bili katolici, nego su sad po rimokatoličani, to je, to treba praviti razliku, rimokatolicizam i katolicizam. Katolici smo mi pravoslavni, a rimokatolici su ova naša braća koji su ovaj, krenuli tim putem od 11. vijeka. Dakle, oni su tamo, ali su sačuvali dugo vremena blagodareći upravo i ovom živom prisustvu duhovnom pravoslavnog istoka na Siciliji, Kalabriji, sačuvali su bili i svoj jezik i dan danas oni govore u jednom dijelu neki, neki dijalekat uh, e, albanski, jednim dijelom. Ali ja saznam od ovoga Petra da to nisu samo albanci, albanski govoreći, nego da među njima ima Srba koji i To me živo interesuje i prvim prilikom kad bude mogao morat ćemo sa našom mantistom Stefanijom i sa Pavlom i drugima da idemo u Valade i Albanezi da vidimo šta je to. Ko su ti ljudi? Niko živi i ne zna da tamo se nalaze i pravoslavni Srbi koji su opet izbjegli, kao što su ovi bježali sa istekom u, e, u vrijeme e, od, odnosno e, islamskog tog progona, Pa onda posle ovo što je ovde pomenuto za vrijeme, odnosno približno isto vrijeme i mono, gonjenje monofizita, otko koje je bilo, koje je ovde pomenuto. Pa onda i gonjenje e, i, i, ikonoboraca, ovde je Pavle pomenuo e, ovaj, e, Sedmi Vasiljanski sabor, 787. godine, gde je e, sabor koji je, e, koji je afirmisao ikonopoštovanje, a do tada su i carevi bili protiv ikona, uništavane su ikone, spaljivane suda po, istoku, e, pa su mnogi monasi, ovde pomenuti čuveni Teodor Studin, koji je branio jedinstvo vjere pravoslavne i koji je u tom pogledu i ondašnjeg pravoslavnog papu podržavao i tražio pomoć od njega, kao što je bilo potpuno prirodno, jer onda su čak i carinjevski patrijarsi skretali sa, sa Božijeg puta, da ne govorimo o carinima. Ti vladari uvijek imaju svoje interese do danas, pa na tri vjere, vjere okom namiluju, a nijednom pravo ne vjeruju, kao i ova naša vremena. Tako je to bilo i tako je to, nažalost, i do danas ostalo, ali i onda je bio to, to otuda ti monasi u Kalabri na Siciliji, ti ta ognjišta duhovna i te svetinje koje su. Dakle, ali evo vidite još i ovo što se dogodilo u 15. vijeku sa naših prostora i taj Petar posle su ga vodili uh, u lijevu rijeku uh, tamo ima crkva Sveti Arhangela koji smo obnovili i gde je grob Vojvode Vasa koji je rodonačelnik eh, Vasojevića on je otišao tamo i bio neko od naših jermonaha sa njim koji je bio On je pao na grob Vasa. E, otac Luka je bio. Da. Pao i plakao na grob. Jer kaže u mom selu pričali su da smo mi potomci nekako Vase. A vidite što to znači. Kako je to, kakve su to ljudske sudbine i kako je to, kako je to išlo i kako je to vezivalo se kroz vjekove. E, bilo kako bilo, e, evo Mati Stefanija nam otkriva tu svetu goru, kalabrijsko, sicilijansko, otkrivamo. I eto i Bog je poslao, jezda sam ja tu malo doprinio, zašto? Kad pa sam ja čuo da je to seminara, pa kakva seminara, pa to je onaj jeretik Varlan tamo bio koji je bio pravoslavni, od tuda došao, to je duga priča, taj sukob između Trgorija Palame i e, toga Varlava, učenog, veoma učenog, najučenijih ljudi svoga vremena, koji je došao od tuda, vaspitan u duhu e, onoga što nazivamo prosvećenost tadašnja, e, e učitelj grčkog jezika, e, ovoga Bokača i Petrarke, čuvenog, on je bio njihov učitelj, On je došao u Carigrad, primili ga kao velikog učenog čovjeka, međutim on se uvetio, on je bio filosof u stvari. Ali on je počeo da se bavi e, teološkim pitanjima, potpuno neuspjelo, i tako se sukobio sa svetogorskom duhovnošću, sa, e, dajući svoje neka tumačenja, a u isto vrijeme e, pišući protiv Filijokve lažnog učenja rimokatoličkog i postoji njegovi spisi koji su sačuvani na svoj način i drugi njegovi spisi koji u to vrijeme ali je polako, polako bio razotkriven, da ipak njegovo shvatanje nije pravoslavno, iako je on pokušavao da, da u to vrijeme, dakle, da na neki način nađe se, iznađe se put i način sjedinjenja, ponovnog sjedinjenja zapadne crkve i pravoslavnog istoka. To mu je bila, ali je način na koji on to radio nije bio pravi izvor, sukobio se sa, e, sa e, Svetim Grigorijem Palamom i to su bili sabori 1350 41. 51. Onda je on, e, Sedi Livor je Palama bio u zatvoru e, u vezi toga, je opet e, tadašnja bizantijska carica Ana Palrovogova, ona je bila protiv Sveta Grigorija Palame, ona. bio je Jovan VIII paleolog koga je primio car Dušan u Skoplje, jer ga je gonila carica tamo iz Carigrada, to je velika priča, pa je sad Dušan i otkupio se do Grigorija Palamiju, su ga bili, eh, o, ovaj, kada je išao za Carigrad negde, već su bili e, e, muslimani zauzeli malu Aziju, pa su ga neki pirati uzeli, pa godinu dana su ga držali u zarobljeništu, pa ga je otkupio preko Dubrovačkih trgovaca, car Dušan, velika priča, ali koja također svjedoči o tom velikom vremenu i velikog duhovnog preporoda na čelu koga su bili svetogorski monasi i koji je evo vezan također za ove krajeve preko toga Barlama i kad sam ja čuo da kad sam ja tamo bio i kako tamo je sagrađena crkva tamo gdje je bio taj drevni carski manastir e onda sam ja usudio se a mislim da nisam ipak pogrešio hvala Bogu da ajde Stefanija pošto ona ona kaže da sam ja vaseljanski vladika ipak i ona je vaseljanska kaluđerica <laughs> postala to znaju ove njene sestre <laughs> da i ona je tako ne, ona je išla na, na Kipar prvo vodila je djecu odavde sa vjeronauke i hor naše djece na Kipar pa polako preko Kipra gore dole i neka eto dospjela i do Kalabrije i neka je Bog bude na, na, na pomoći da ne samo da pogođa, nego ovo je jedna lijepa priča, ja se nadam u Boga, ja to mi uvijek kažem, sve to dobro što si tamo, što si egumanija i što radiš, ali u evanđelju piše gde su dvoje ili troje sabrani u ime moje tamo sam ja, ali ona dobro, ona to nalazi izgovor, pa tamo je sveti Ilija, tamo je sveti Filare, tamo je sveti Grigorije Palava, pa sam ja četvrta. <laughs> pa sam, I to je dobro rečeno, I to je dobro rečeno, ali a i ovo ne, ne bi trebalo. Ne. Mnogo je značajno i njeno svjedočenje, e, ne samo njeno, nego e, na tim prostorima nikada nije prestala ta čežnja za pravoslavlje. Ja sećam kad sam bio u Rimu, čitala na grupa iz Kalabrije, onda je tražila od carigradskog patrijarha na Gore da, da ih primi. Među njima na Gore u to vrijeme, to je već crkvena neka politika koja se meni nije dopala, moram da priznam, on nije, pa znate, pa da se ne bi zamjerio, tako da kažemo, tim pregovorima sa, sa Rimom, nije i primio. Ali plodovi su ostali, evo jedan od tih plodova je naš Pavle, ima i drugi, bio tu neki, on je dolazio ovdje na Arhimandrit, nije samo sa njim ima neki problema tamo, e, ovaj, kanonskih, samo našim milom, mu Bože i njemu pokajanja, a ima i drugih, ne malo, koji su tamo čitave zajednice, Juka Labrije, i narod koji je duhovno, duhovno kad bi bilo, ja sam duboko vjeran, pravi se svjedoka pravoslavlja. Tamo onda bi veliki dio tog naroda se vratio, odnosno otkrio bi, nema kuda se vraća, nego to nosi u sebi, otkrio bi po noću vjere pravoslavne, e, kojom je čitav taj prostor E, e, napitan, napojen, e, napojen vremenom i mučeničkom krvlju, drevnih hrišćanskih mučenika, onda i velikih učitelja crkve, među koje evo pomenu smo i Metodija Patriarha Carigradskoga i Grigorija Akarganskoga, dakle, a onda da ne govorimo o ovim velikim podižnicima, među kojima e, Ilija Novi i Filaret igraju posebno mjesto Ilija koji je rođen 823. godine, a upokojio se 903. godine. Na tako bješe? Da. 903. Hm? godine. Dakle, e, kao što vidite, e, on je bio, i to je mnogo zanimljivo, bio je savremenik Svetog Kirila i Metodija. Da, to je taj period velikog duhovnog e, puđenja na prostorima istoka i zapada u kome su upravo te monaške zajednice odigrale presudnu ulogu. To znam i po tome što ovaj Grigorije Dvojesto, on je slao misionare iz tog vremena e, e, u, e, u današnju e, Englesku, u Britan, na Britanska ostrava, čuveni misionari koje je on slao, slao misionare i među Njemce čuveni sveti Bonifacije, na neki način apostol dajene e, crkve u Germaniji, Dakle, tu su bili, dakle, a što se tiče same duhovnosti, tu nema nikakve dvomljenja ovo što kaže naš patar. Pavle, duhovnost ovih prostora nesumljivo istočna od samih početaka. To potvrđuje i sveti Benedikt Nursijski, kad ono bješe on, Benedikt je umro. Benedikt Nursijski, kada da te ispitam? <laughs> A? Pa, ili šesti, ja mislim. Šesti, sedmi. Da, jeste. To je, to je ovaj period. Njegova pravila, regula, Benediktina, je bukvalno prepis monaških pravila svetog Teodosija Egipatskog. Ogromni uticaj je bio. Ovde pomenuli smo pita naš brat Pavle hoće da ima svoju slavu koga da pa ja juče smo juče smo na e, obodu, tamo smo slavili svetoga Atanasija, tamo ima crkva, pa bio zajedno sa nama, štecirao, rekao, pa sad ulazeći kaže koga da uzme za svoga. Pa evo ti, oče smo ga proslavili, uzmi svetoga Atanasija velikog, je ne slučajno njega, jer on dva puta siroma gonjen sa istoka od jeretika onda Arijanaca, on je stizao do, do Rima, tražio zaštitu, pa je bježao pa se skrivao, pa 40 godina bio arhijepiskop, pa je 40 godina, ne znam koliko je proveo u zatvoru i u pećinama skrivajući se. Sjetija danas je veliki braneći vjeru pravoslavnog, zato se naziva stup pravoslavnog. E, pa ko, koga bolje da ima zaštitnika naš Pavle nego njega, a našoj Stefaniji, ovoj njenoj obitelji, da poželimo blagoslova Božijega da nastavi to vjekovno predanje, ajde da joj pomognemo, ovdje je tu knjižica, ona sad gradi tamo novi konak veliki, pa ona ide pomalo ovako i pa, pa, pa malo, što kaže, <laughs> sabira. Do duše od nas nije nikakve vajde do sada imala, ali, ali zato sa Kipra i sa ti krajeva, sa Kipra i pa tu ona ima neki svoj izvor. Tamo je njena kalibris, do, dobar izvor <laughs> za, za njenu. Ali evo i ovaj izvor, ova knjižica, ja mislim, fino ćete vi ovde, ja mislim po 5 evra da to može da... Je li tako? Ja vidiš kako ja znam. <laughs> po 5 evra ovu knjižicu ovde, a to je, uzmete knjižicu i e, dušu ogrijete žitijem divnoga Ilije, a u isto vrijeme i njoj pomognete da se ta svetinja obnavlja sa malom leptom, pa, pa je korisno, da. Ne, hvala Bogu što je to, da su nam donijeli ovo blago, vesem blago iz Kalabrije tamo. Treba otići, ja sam bio nekoliko puta, kažem, to takvi divni, drevni ostataka tih hramova, manastira koji su mnogi zapustili i koji bi nesumnjivo čak su i sad, ali da katolici vratili nekoliko njih carigatskoj patrijaršiji vratili su, znaju oni to, čije to bilo i kako je bilo, a oni nemaju tamo i, sad i kriza kod, kod njih, pa onda sad i oni se raduju. Oni koji imaju savjest i svijest svijesti toj obnovi pravoslavne crkve na tim prostorima, a oni drugi opet, kao što to obično biva, nije im baš to povolje, ali bitno je da je povolje samome gospodu i svetima Kalabrijskog sicilijanskim njihovim molitvama, neka gospodi nas utvrdi u vjeri pravoslavno je. Hvala. Hvala. διασκεδάζομαι. Δόξα το Στέφανος αντίμας, δόξα το μεγαλύνοντι, δόξα το ενεργούντι δήμον μάτα. τ između Palame, on je pobjegao na zapad i e, prešao imao katolicizam i bio je biskup, ja mislim čak i kardinal, ovaj, rimokatolički, da a on je tu iz toga mjesta seminare i to je veliki spomenik njemu podignut, to je učena glava, nema sumnje. E sad tu, <laughs> tu je ona sad došla da, da ratuje sa... Da, da, da, da posle do, da će Bog pa da dođete da vidite ovako kako se ulazi u, semina, u seminaru, ima njegov kid spomenik, kid, to je spomenik na kojem onako držite svoje spise, a preko puta ima prikaz za manast gde se nalazi crkva pravoslavna, gde piše pravoslavna, grčka pravoslavna crkva. I ja kad god prođe vidim u grad tako pored njega i tako kaže kakva je to, mislim, ironija, kako je to bogatstvo da se nalazi zaista jedan tako pravoslavni manastir a i dan danas svaka kuća i seminari ima varlama i on je njihov duhovnik, svetitelj i zamislite kako je to da postoji manastir pravoslavni u tom selu. Daćete Bog pa ćete tek tada to moći da razumijete. Ja, ja vas molim da dođete. Dobro ste došli.